Okay, ito yung ating para magiging jumping verse lang. Remember, sabi ito ni King Solomon, ni Solomon, sabi niya sa kanyang aklat na pinamagatang Ecclesiastes or mangangaral, eto, sa English ganito, Remember your Creator in the days of your youth. Tapos yung context niyan, kung babasahin niyo yung chapter 12 mismo ng Ecclesiastes, may kinalaman yan sa mga naging matanda na tapos hindi naging maayos yung buhay. So habang hindi pa daw tumatanda, uh, dapat meron ng preparation ng buhay. So at isa sa pinaka-fundamental na preparation ng isang tao, lalo tigil sa kanyang pagiging kabataan, ay ito, remember. Remember. Nang sa wikang Tagalog, Kapag ating kasing isinalin yan sa ating Tagalog, ang ibig lang sabihin ng remember ay alalahanin. Pero sa wikang Hebreo, sa kanyang urihan, originality, kumbaga, yung kanyang pagbabalik tanaw, let's say ito yung past, ano nakapanood ng X-Men dito? Date of future past. Okay? Si Wolverine, umaling sa pastor. Taas. Tapos ito yung future. Yung pagkaka, yung pagkakabuo ng salitang remember sa wikang Hebreo na isinari na alalanganin, ganito. Meron kang aalalanganin dito, kunyari ikaw yan, gusto mong lagyan sa ikaw yan may ano, kasi ito pwede kong manilay. Ah, si Nancy, yun si Nancy, yun si Hello, sorry si Nancy, yan eh, hawak na sa two flowers. Mapa ng care ni Nancy. So, kunyari, so, kunyari, bumalik siya, meron siyang inalala sa nakaraan, pero yung balik daw na yun ang kanyang isip sa nakaraan, a-apekto sa kanyang future. aapekto sa kanyang future. Yun yung ibig sabihin ng pag-alala dito. So hindi ka lang merong inalalang bagay for information sake, kundi yung information na yun naka-apekto sa yung present okay? Yun ang ibig sabihin ng salitang alalahanin sa Hebreo o sa kulturang Hebreo. Tayo mga Pilipino, parang wala tayong masyadong ganong time na set up ng pag-alala. Parang ano lang natin, nakaraan, salukuyan, panginaharap. Pero sa kanila, at walang, walang salitang Pilipino na makapagsasali ng kaya nahirapan yung mga translators, alalahanin na lang. Pero uh, sa, sa isipang Hebreo, yung memory aapekto ng present. So nang sinabi dito ni Solomon, remember your Creator in the days of your youth, yung ngayon na ginagawa mo pag-iipon ng mga bagay ng mga Diyos or religious information, magbibigay yan sa'yo ng impact sa patuloy mong pag-unlad, paglaki, pag-mature. Nang baga hanggang sa pagka, pagtanda mo, babaunin mo pa rin yung natutunan mo sa pagkabata At ako siguro, uh, isa ako dyan na patuto. Kailan ba ako naging Christian? I think yata nung kinakaya ko ni Mama, first year high school. At hanggang ngayon, baon-baon ko pa rin yung mga bagay na natutunan ko sa past ng aking youth. Ngayon, hindi na daw ako youth eh. Pero sa kultura mo, youth pa rin daw ako. Kasi age of 40, tinuturo pa rin na kabataan sa kulturang Hebreo. That is doon sa bansa ni Jesus. Okay, anyway, introduction lang yan. Now, etong pamagat na ito, ang pag-asa ng bukas, is actually, galing yan sa tula ng ating pambansang bayani. Sino yan? Jose Rizal. Ang tawag ng ano ko kayo, Jose Rizal ay hindi o Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal. So according kay Jose Rizal, na, ano natin? Yan yun. Sa kanyang tula na pinamagatang to the, to the Philippine youth. Pero sinulat niya sa wikang Espanyol. At nahirapan yung ating mga tagapagsalin kung paano isalin yung tulang yun. Ako bilang isang translator din, alam ko yung hirap ng pagsasalin. That's why, meron akong printed dito, may iba't ibang versions ng pagsasalin ng tula ni Rizal. For example dito, dito natin nakuha yung sikat na kasabihan, ang naalam yun na ah, na ang kabataan ng siyang pag-asa ng bayan. Actually, hindi yun ang eksaktong sinabi ni Rizal. Kasi yung, yung isang pagkakasalin ay ganito, pag-asa ng bukas, wala yung bayan. Wala yung bayan. Pero may isa pang translation dito, sa wikang Tagalog, ganito yung sinasabi, may bayan na Okay, ganito yung pagkakasalin. Magandang pag-asa ng bayan kong mutya. Alam niyo ba yung salitang mutya? Si ate ninyo, kilala, meron kaming teacher pangalan, o apelyido, mutya. Ano ibig sabihin ng mutya? Ha? Maganda? Sino? Sino? Maganda, yeah. Mutya is maganda. Beautiful. Pero, kapag Titingnan natin sa wikang English, yung translation sa English, wala yung salitang beautiful. Ang pag, ah, hindi, meron, meron. Pero hindi ganun kalakas yung salitang ginamit. Ang salitang ginamit ay, oh, uh, phrase na ginamit ay, fair hope of my motherland. Fair hope. Mucha, pwede rin pala yan. Fair. Actually, wala na, naalala ko lang, higit palang mas malalim ang salitang fair kumpara sa beauty. So yung fair, tamang isali ng mutya kaysa sa maganda. So kunyari, ito, tingnan nyo ito. Sabihin ko kunyari kay, ito na lang pagkano ko si, si Rain. Kunyari sabihin mo kay Rain, maganda ka Rain. Alam niyo na yung term na maganda. <laughs> Pero kapag sinabi ko, <laughs> pero kapag binago ko yung translation ko ng salitang maganda na mutya ka rin. Maliban lang sa hindi nyo alam yung salitang mutya, walang impact yan sa inyo. Pero sa nagsasalitang may alam, sa sal- na alam yung salitang mutya, ah, very deep yun. In other words, kapag sinabi mo, lalo tigit sa panahon ni Rizal, kapag sinabi mo sa isang babae na uminumot siya kita, hindi mo siya nagugustuhan ng dahil sa kanyang pisikal o katawan, kundi mo kanyang pagulungan. Good yan. Yun yung point na kung saan masasabi natin sa pangkansang awit natin, lupang hinirang, tatapusin mo yung, yung ganung tono, damdamin, at lyrics ng yung pagmumutya o pagmamahal sa katagang ano, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kasi, bakit? Sapagkat kumunod sa inyo yung isang tao, selfless yun. Hindi mo itong tinitingnan ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin ng So, nung sinabi ni Rizal na ganito, Magandang pag-asa ng bayan kong mutya ang gusto niyang sabihin dito, ang kabataan supposed to be yung siyang magandang pag-asa ng bansang Pilipinas na karapat dapat pag-alayan ng buhay. Yan. Yun ang ibig sabihin ng yun ang kanyang gustong sabihin. Yun ang kanyang context na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. At mahaba to actually. Alam niyo, kinompose niya to, 19 years old siya nakaya niya yung ganitong tulak, wikang Espanyol. Kasi nung kanyang time, napakagagaling ng mga Pilipino sa yums. Hindi tayo magaling sa let's say mathematics or kaya yung science or something, magaling tayo sa yun as a lahi. Yun yung ating lakas. Kaso nga lang, etong, naka, buti nakabuti ako naka-video. Etong Itong DepEd na ito, pinangpilita yung lakas ng ating dugo bilang Pilipino. Anong mga pinapa... Anong, anong mga bagay na pinapagawa sa inyo? Mga subjects, core subjects na hindi natin lakas bilang laki. As a Pilipino, ang ating lakas, yun. Ano yun? May kinalaman sa ano, sa arts, may kinalaman sa uh, liberal, mga ganun, mga ganung bagay humanities, philosophy, yan lakas natin. And you know what? Bago naging doctor ng medicine si Jose Rizal, siya muna ay bihasa, merong may kataga eh. Ito, naalala ko lang. Ang tawag kay si Rizal, nung siya'y nag-aral sa atin ay di Manila, pero sobre sa yan. Ano, Para may naalala na ito dito, ano naalala ni Sophia dito, ha? Sobre. Hindi yan sobre, ha? Hindi homo sapiens. Yung homo sapiens. <laughs> Suma cum laude. Da, na ang, na ang ano, na ang pinaka-basic na sa the excellent one. The excellent. Pero saan sa excellence? Sa atin na yun Manila? Philosophy. Aristotle. Ganon mga yun, ganon, araling panlipunan, parang ganon sa panahon natin ngayon. Doon siya, ganon yung ating lakas bilang lahat. Now, merong isang, gusto ko lang itong anuhin, pakita lang sa inyo, no? merong isang ano dito, parang research na rin, uh, hindi ako moron magpapag magtuturo, magagano dito. Galing ito sa isang ambassador ng Europe, tapos itong research na ito ay noong June 23 nitong year na ito. So bago lang ito, just recently. Tapos yung pinakapamagat ng kanyang topic ay ito, Inventing, in, Investing in Filipino, a blueprint for a brighter future. So yung pag-invest sa mga kabataang Pilipino, Sapagkat kayo daw o tayo daw, oh, tayo pa na, yung blueprint, tayo yung siyang magiging balangkas, tayo yung siyang magiging pundasyon ng isang maliwanag na bukas. Yun yung pamagat nito. Yung kanyang mga krusada dito o yung kanyang ipinaglalaban ay ito. Yung mga Pilipino daw, yung kabataan ngayon, kinakailangan palakasin sa technology, sa media, parang ganon. Yun yung kanyang naging pinaka-point nito. Para daw maging pag-asa kayo, kinakailangan maging mahusay kayo sa uh, information technology, sa science, siguro chemistry, mga ganon. Maging scientific ang mind. Medicine, kumuha ng medicine, parang ganun. Now, hindi ako totally disagree sa ganung bagay. Magkagayon man, yun nga, hindi natin kasi dugo yun. Nakalimutan, sa bagay, hindi naman kasi Pilipino yung nag-research eh nakalimutan sa research na ito yung makabayan na site. Kasi ah, si Mitch, may pagkakalan kami dito eh. Nakalimutan sa research na ito yung makabayan. And then natandaan ko lang, kasi may problema dito sa, sa paper na yan. Napagdating ngayon sa culture ng mga kabataan, ng dahil, meron siyang comment, nang dahil doon sa tinatawag na cyber technology and then cyber community na tinatawag, humina daw ang inyong analyzation. Okay? Humina. Hindi lahat daw ng mga no, wala to sa yun eh. O yun, ba? Humina daw ang inyong logic. Kung kumaga magaling kayo sa arithmetic, math, kasi yun yung inyong yun yung pinipid sa inyo ngayon, 2 times 2, parang ganyan, alam niyo yung sagot. May basic math. arithmetic, o plus pala, okay. Tanong, wala na tuloy ako. Basta magaling kayo sa mathematics, o kaya meron din kayong kaalaman sa science, ganyan, or in technology, pero na yung analyzation. That's why, at according sa kanyang analyzation, pagdating sa cyberspace na tinatawag, madali daw kayong mabuli. Alam niyo yung bully, alam niyo yun eh. Kasi, magko-comment agad ng hindi napag-isipan. Na ang point niya lang, humina yung pag-analyze. Ang bilis kasi, instant yung information, instant din yung comment. Diba? Nasa panahon tayo ng instant ngayon eh. Click ka lang sa Google, andun dyan ang information. Pero, ilan pa sa mga kabataan ngayon, yung bago mag-comment, babasahin muna ng one hour, reading comprehension na tinatawag, Dagpay na tawag kayo sa na Friday na ano yun. Something reading. Oh. Kasi, kasi problem na. Problem. Nagugat na sa ating bayan. Kahit sa Friday na na tinatawag. Kasi nawala yung reading comprehension, which is part ng ating talent actually sa Pilipino. Dugo natin yon. Pero kasi tinanggal yun sa inyo nawala yung analyzation, nawala yung pag-iisip. Yung tinatawag na reading comprehension na yan, ang ibig kong sabihin nun, kapag nagbasa ka, basahin mo ulit. Kapag nagbasa ka, pag-isipan mo. Pag nagbasa ka, tinitingnan mo yung letra. Nasa yung period? Nasa yung comma? May exclamation point ba? na anong argument, nasa yung therefore, yung kung gayon, paano, paano mga ganun mga salita, nang wala yung ganun sa inyo. Okay? Nung time namin, alam ko pa yun. Pero sa amin, kasi akay ko paano galing na sa logic. Pero ngayon kasi, pag nagbasan ng ganito, tapos mayroon pa kayo mga salita mo sa hindi ko maintindihan. Hindi ko alam eh. Mga tawag namin ng time namin, napunta ko, Jeji mo, anong term nyo ngayon? Jeji mo ka rin ba? Mga ganun, hindi ko alam. Pagbasa ng ganun, post agad. Hindi mo na nag-accept, teka, tama ba itong aking comment? Nasa logic ba to? Parang ganon. Walang ganon. Comment pala kasi gustong gumante, gustong marinig din agad. Parang ganon. So ang bilis, laging instant. Instant information, instant comment. That's why yung tinuturo ko sa inyo, yung power of reflection, wala. Wala. Wala. Naalala ko tuloy si Lito Lapid eh. Yung pag-aaral dati ng karate when it takes reflection. Grabe yung panahon ni Lito Lapid. Maraming si Lito Lapid, Senador. Sabi niya, parang ganito daw yung reflection. Si Laura dapat malaman ko eh, kasi garatista eh. Lumipad ka na tulad ng ibon. Wow! At bumagsak ng parang tuyong kahon. Wow! <laughs> Grabe naman yun! Ang point nun is, dahan-dahan ka lang. Yun. Kasi pag ito yung dahon, hindi mabilis yun. Dito, dito lang naman ito. Ano, eh, you go with the flow, you analyze. Parang si si Wonder Woman. You, kapag kay Wonder Woman, paano siya natutong lumipan? Yung sama, justice yun ha, yung sa market. Okay, tapos pag nanonood kayo, hindi nyo rin matandaan kasi minsan hindi kayo nag-analyze. Now, I love movies. Lahat ng movies na gusto ko, paborito ko, siyempre gusto ko eh. Pero kapag ako nanonood, lagi ako nag-iisip anong moral values nito. Now, pag natuto si Wonder Woman kasi sinabayan niya yung daloy na hangin. Di ba, Gi? Ano na yung pogi? Ano ko ano para to la? Nare-reply ka to la? Sure ka to? Ah, ganyan. So, nagamit siya. Sinabayan niya. Ang point, guys, is napakahalaga ng reflection sa panahon. Okay? Napakahalaga ng reflection. Ano para sa ako simulan? Okay, doon ako matatapos sa lima, yung mahaba. Okay. So may 10 minutes ako. Now, ito. Dito na ako magtatapos. Ang gusto ko lang sabihin dito, yeah, science, technology, pero kung sa aming mga researcher, may kulang dito para maging pag-asa ng bukas ang kabataan ngayon. Merong isang research matagal na, 1996, na kung saan merong isang Pilipinong researcher, babae siya, doktora, ganon, PhD sa humanity, something ganon, na niya ng correlation yung youth, yung innovation ng youth and religion. Ang ganda ng guys. No, 1996. May, ang daming bagay dito pero may singit lang ako. Kapag according sa kanyang correlation, di ba nag-aaral kayo ng relative research? Alam niya na yung word na correlation? Uh, anyway, aspect daw ng ugnayan, yung, yung religion at saka yung pag-angat ng isang kabataan, according sa kanyang research, data gathering, um, lumalabas sa statistics, eto, et, et, isang issue, isang issue lang, na yung isang kabataan na merong pagpapahalaga sa religion, napakababa yung percentage na pumasok sa mga isyong immoral. For example, ang sabi niya, premarital sex. Ganun. Kasi merong umaharang daw sa kanyang isipan. Nagpipili sa kanya ng values at sa kanyang principle na huwag yung tahakin, religion. So ang kanyang conclusion, religion is powerful sa pag-uubog ng kabataan. Now, dito ako magtatapos. Ang point ko lang, ang kulang sa research nito ng taong ito ay yung side ng religion para maging pag-asa. Kasi mismo kapag binasa nyo yung tula ni Rizal na kanyang kinompose nung siya 19 years old pa lang, for example dito, nakadiyos siya actually. Um, ang, ang view ni Rizal ay ito eh. Sa mundo, theistic ang kanyang view guys. Pag sinabing theistic, atheist, ah, hindi atheist ha? A means no. Pero si Rizal, tigis. But, theistic means merong system, merong view. Pag sinabing atheistic, kailangan, pwede na pa, pag sinabing atheistic, view of view na walang God, o view na no God. Pero pag sinabing theistic, makikita ko sa college. Lalo tigit kapag tumating sa college dito sa atin sa Dasma, yung UP na yan, pang so, pag sinabing theistic, yung theist kasi, theos, God, sa Greek. God, yung sabi. So pag sinabing theistic, view sa buhay na may Diyos. O sa inyong, sa public school, ang tawag niya, maka-Diyos, value education, pero tawag niya. Okay, no, ito. Ito yung question ko lang. Sasagutan ko lang Okay, since kahit si Rizal naniniwala na dapat merong Diyos, ito yung aking question na lang, naiiwan sa inyo. Guys, anong nangyayari sa inyo kapag may presence of God sa buhay ninyo? Mabilis ko lang. Tingnan natin yung data sa Scripture. Ito yung aking maging contribution sa ganitong Okay, wait. Okay, for example, sa Genesis, magbabasa na lang ako ha. Sa panahon na binubuo pa lang ng Diyos ang bayan ng Israel, may isang kabataan na hindi bumigay sa araw-araw at up close and personal at natukso ng isang provocative at seductive na babae. Si Jose, tinutokso siya ng babae. Araw-araw. Tapos meron siyang integrity at managerial skills na sinamaan siya ng Diyos. Dahil hindi siya bumigay sa tukso guys, nailigtas niya yung bansang Egypt at maging yung kanyang mga kababayan. Araw-araw siyang tinutukso ng babae niya ng ganda, pero hindi siya bumigay. At dahil hindi siya bumigay, naligtas niya yung bansang Egypt sa isang taggutom ng time na yon at yung kanyang mga kababayan. Next, tingnan niyo. Next na data. So 1 Samuel noong Israel ay nalubog sa moral at spiritual na korupsyon, wala silang mga makajos na pinuno, parang gaya natin ngayon, na nagatid sa kanilang e- ng economic, panlipunan at political na kaunlaran. Pero may isang bata na lumaki sa templo at sa murang edad pa lamang ay natuto ng makinig sa salita ng Diyos. Siya ang nagpanumbalik ng lakas at sigla sa Israel. Siya yung batang si Samuel. Diba? Next. At noong Israel ay pinapahirapan ng isang masamang hari, si Haring Saulo, at tinatalo ng mga nakapaligid na bansa, may isang batang pastol na magaling sa tirador. Yun ang kanyang talent. At siya yung gumamon sa isang higante noong time na nababahag ang buntot ng kanya mga kababayan na lumaban sa higanting yun. Siya si David. Okay? Next. At nang ang dakilang kaharian ni David ay nangangailangan na ng isang successor na mamumuno sa isang mayaman, makapangyarihan at dakilang bansa. Kasi noong time ni King, J, ni, ni King David, naging maunlad yung Israel. So meron siyang anak. Isang kabataan ang humingi ng tulong sa Diyos. Ang ganda nito guys, hindi sa humingi ng kayamanan. Nakipagkita sa kanya yung Diyos mismo. Hindi sa panaginip, talaga actual. At sinabi, anong gusto mong ibigay ko sa'yo? Hindi siya humingi ng kahit ano, ito kanyang hiningi. Eh. Hindi siya humingi ng kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, o pagkalupit o pagkatalo ng mga kaaway. Ang hiningi niya sa Diyos, karunungan. At siya yung siyang pinaka naging matalinong hari sa Israel. At wala nang nakalamang sa kanya. At nung kanyang time, napakarami mga building projects yung nangyari sa Israel. History, mabasa niyan. World history, nakikita niya. Next! Ah, dito paglipas ng panahon, eto na, ang bansang Israel ay bumulusok sa pagkakasala ng dahil sa mga kurap na pinuno. Wala na si David, wala na si Solomon. Kasi nawala na ng takot sa Diyos yung mga pinuno at maging yung bayan. Wala na rin silang kaalaman sa Bible. Hindi na mapagkakatiwalaan yung mga hari at politiko. Pero nung time na yon, ang Diyos may mga tinawag na mga servants niya. Ang tawag sa kanila prophets. Na ito, tingnan nyo ito. Look at Now, sa panahong super backslide na o napaka, napakasama na ng Israel, hindi na si Yahweh yung sinasamba nila, isang pari ang tinawag ng Panginoon. Ngunit naging alangan siya. Bata pa lang na pari, gaya ninyo. Eto, ito yung kanya excuse. Pansahin ko ng konti. Sige, sige. So, kinausap siya ni Yahweh, pero naging alangan siya sa pagsagot. Ano yung kanyang excuse? Ito yung kanyang excuse. Verse 6. Panginoong Yahweh, wag po, wag mo akong tawagin. Huwag mo akong pagawin ng ganyan. Kasi po, hindi po ako magaling na magsalita. Bata pa po ako. Next, bigising. At nang dumating ang panahon na ang Israel ay nalupig na ng kanyang kaaway dahil sa kanilang pagkakasala, tapos napunta sila sa Babylonia, ganyan. Tapos doon sa Babylonia, may isang napaka-autokratikong hari na naging emperador ng buong mundo, Nebuchadnezzar ang pangalan. Nagutos yung Nebuchadnezzar na ito na lahat ng mga nasakop niyang bansa at mga tao noon sasamba sa kanyang ipinagawang rebolto. Pero guys, sa isang napakalawak na lupain, let's say kunyari, mula dito hanggang doon, sa may kalsada doon, lahat guys nakabaw lumuluhod na sa ribultong ginto. Pero sa gitna ng isang kapatagan na napakarami ng nakaluhod na mga tao, may tatlo kabataan na makikita na hindi lumuhod. Sila, si Shadrach, Meshach, at Abednego. At anong ginawa sa kanila ni Nebuchadnezzar? Ipinatapon sa hurno yung tatlo. Banas yung ano, yung emperador. Mga, parang ganun. Nagmura pa, parang ganun. Salbahe kayo, hindi nyo kayo. Parang ganun. Pero alam niyo nangyari? Nung nandoon doon sa furnace, doon sa pugon, nagtaka yung emperador. Tatlo lang yung pinano ko ah. Pinasunog ko. Ah. Bakit apat yung nakikita ko? Kasi guys, yung tatlong kabataan ito, sinamahan sila ng isang supernatural being. And according sa mga commentators natin, mga scholar, yung supernatural being na yun ay walang iba kundi si Jesus Christ nung hindi pa siya pinapangalan yan guys ang nangyayari kapag ang isang kabataan ay sinasamahan ng presensya ng Diyos. That's why huwag niyong mamalitin ang inyong mga sarili. Yung inyong pagpunta dito sa tagpuan, nako, huwag niyong mamalitin. Hindi niyo pa ito nalalaman. Maybe kapag kayo magiging maka-Diyos, patuloy na maglilingkod sa Panginoon, hindi kayo magiging tulad ng iba dyan. I tell you, yung inyong mga pangarap, inyong mga kamit. Yes! Sapagkat sinasamahan ng Panginoon yung mga sumasamba sa kanya. Kaya huwag ninyong mamaliitin yung presence ng Panginoon sa inyong buhay. Gusto niyo magtagumpay, ano man ang inyong pangarap sa buhay, pasama kayo sa presensya ng Panginoon. At kahit na may pagsubok, huwag kayong mag-ibang. Sasamahan. Okay? So yan yung nangyayari kapag ang isang kabataan ay sinasama, sinasamaan ng presensya ng Diyos. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po sa ganitong paalala, sa ganito pong uh, message, Lord, na hindi namin dapat maliitin ang youth. At mismo si Rizal ay nagsabi sa kanyang kabataan pa lang na dapat itaas ng kabataan yung kanyang dalisay na noo na hindi siya dapat magpa-intimidate sa kanyang environment na corrupt, kundi pangalagaan niya yung kanyang sarili, lalo't higit yung kanyang theistic worldview na mayroong isang supreme being or may kapal na siyang nabubuhay at tumitingin sa lahat ng tao na siyang judge of all the living and dead na walang iba kundi ikaw Yahweh. Lord, dalangin ko na nawa po ang mga kabataang ito dito sa tagpuan ay patuloy na magtiwala sa iyo. Anuman yung pagsubok o hamon, discouragement, pagkadismaya na kanilang pwedeng makaharap sa buhay. Lagi mo, Lord, ipakita na sa kabila ng ups and downs ng buhay, ikaw ang pagkapit wow, sa iyo, Lord, yung siyang tagumpay. So Lord, ipinagkakatiwala ko ang puso ng bawat kabataan ko, Lord, sa inyong harapan. Maaring ngayon, wala pa silang mga profession. Pero Lord, meron akong vision ang nakikita sa kanila as a community, as an as a person. Sapagkat ginawa mo rin ito, Lord, sa akin. And I pray, O oh God, na pangalagaan mo yung kanilang will Bigyan mo ng patuloy na lakas, determination na magpatuloy sa'yo upang maabot nila yung kanilang pangarap na hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa bayan at higit sa lahat, Lord, para sa iyong kaluwalhatian. Yan ang aking matamis na dalangin, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan na siyang tanging makakapangalaga sa buhay ng mga kabataang ito at magbibigay sa kanila ng katagumpayan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ayan, Happy Lord's Day! Sana baunin, baunin natin ito sa ating pag-uwi at sa darating na linggo. So, let's enjoy the lunch and happy Sunday, everyone!